بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لمسعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب به نام خداوند بخشنده بخشایشگر بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید همان کس که انسان را از خون ای خلق کرد بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود و به انسان آن چرا نمیدانست یاد داد چون این نیست که شما میپندارید به یقین انسان تقیان میکند از اینکه خود را بینیاز ببیند و به یقین بازگشت همه به سوی پروردگار توست به من خبر ده آیا کسی که نهی میکند بنده ای را به هنگامی که نماز میخواند آیا مستحق عذاب الهی نیست؟ به من خبرده ده اگر این بنده به راه هدایت باشد یا مردم را به تقوا فرمان دهد آیا نهی کردن او سزاوار است؟ به من خبرده ده اگر این تقیانگر حق را انکار کند و به آن پشت نماید آیا مستحق مجازات الهی نیست؟ آیا او ندانست که خداوند همه اعمالش را میبیند؟ چنان نیست که او خیال می کند اگر دست از کار خود بر ندارد ناسیش موی پیش سرش را گرفته و به سوی عذاب کشانی. همان ناسیه گوی خطاکار را سپس هر را میخواهد صدا بزند تا یاریش کند ما هم به زودی مأموران دوزخ را صدا میزنیم تا او را به دوزخ افکنند چنان نیست چان آن تقیانگر میپندارد هرگز او را اطاعت مکن و سجده نما و به خدا تقرب جوی